Yeah. Ah, yeah. Are you ready? <laughs> Como tú no hay ninguna. Si tú quieres, empezamos el par en la tierra y te llevo a la luna. Venimos luchando como guanches. Pa' quedarnos, para enseñarte mi vida. Ya somos grandes, interesantes. No somos aspirantes, valiosos como el oro, incluso brillamos como los diamantes. Somos los primeros jugando este juego. Baja mi son porque yo lo quiero. Aunque tú crees que yo lo hago solo por dinero. Mira cómo lo estamos haciendo. Estamos muy pegados. Este es nuestro momento. Mira cómo lo estamos haciendo. La baby lo gozan con este movimiento lento. Lento, quiero que lo baile, pero sin medida. la destreza de este movimiento es hacerlo suave pero con talento. Y de eso yo tengo que te digan mis haters que tengo ciento. Y si tú mueves la cintura, esa será mi cura. Una locura que no se disimula. Y se calcula, así que tiene altura. Y la temperatura suba. Mira cómo lo estamos Que no me invita. estás loquita por salir conmigo un día. Esa piel con pequita y esa cara tan dulce de niña bonita. Sabes que no te miento, si tú quieres lo bailo contigo muy lento. Siento que no tengo más tiempo. Esta noche volamos para el centro. Dices que me gustan famosas y lo cierto es que se hablan muchas cosas. Deja el tiro y afloja. Sabes bien que me gusta, es tan peligrosa. Esos movimientos, lento, lento, lento. Que tú eres mi apuesta, lo siento. Así que baila lento. como say Garabato, Elegas, Iván Troyano, Lupión, indiscutible.